Yeah, oh my yeda, oh my yeda, yeah, oh my yeda. Asasi yara yeda, or yanyamini ze. Testimony. Yamina samdi. On se sanda.